بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله U ime Allaha semilosnog samilosnog O vjernici tražite sebi pomoći u strpljivosti i obavljanju molitve Allah je doista na strani strpljivih i ne recite za one koji su na Allahu putu poginuli mrtvi su ne oni su živi, ali vi ne znate. Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem i time što ćete gubiti imanja i živote i ljetine. A, a ti obradu izdržljive. Oni koji kad ih kakva nevolja zadesi samo kažu mi smo Allahovi i mi ćemo se njemu vratiti. Njih čeka oprost od gospodara njihova i milost oni su na pravom putu. Istinu je rekao uzvišeni Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وسيد خلقه محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا اللهم بارك لنا فيما في محيانا وفي مماتنا وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه Hvala dragom gospodaru koji nas je počastio da se ustrajno družimo sa hadisima njegovog miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Salavat selam njemu, salavat selam njegovoj braći, vjerovjesnicima i poslanicima, salavat selam Mubarek, časnoj porodici, plementima, sahabima i neka je mir, spas, salavat, selam na sve one ljude koji nastoji u svojim životima živjeti najveću istinu ljudskog postojanja, a to je La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Gospodaru naš, zaista ništa nije lahko osim onoga što ti ne učiniš lahkim. Pa te molimo da u ovim danima našim studentima olakšaš ispite njihove. Pa te molimo gospodaru da našim neudatim i neoženjenim olakšaš ono što oni žele. Prvo je bilo jako, drugo ja Da nastaviti. Subhana. Uvijek kada se insan nasmije, najljepše ako se nasmije u pokornosti Pa smo se nasmijali na ono što ako Bog da, hajdi dobro. Molim gospodara najvećim imenom njegovim da nas počasti džennetom i svakim dijelom koje približava džennet. I da nas sačuva od vatri svakog dijela koje približava vatri. Draga braće i poštovane sestre, mi se i dalje družimo sa hadisom Rasulullaha i učimo od Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam na koji način da živimo svoju vjeru u stvoritelja. Ashabi Rasulullaha su svi dali prisegu, dali obećanje svoje Rasulullahu na određene stvari koje su bile zajedničke. A to je prvo da će sva srca vezati za stvoritelja. Drugo da mu neće nikoga ravnim smatrati da neće činiti nalog, da neće krasti, da će obavljati namaz. To su opće prisege. Međutim, želim da večeras započnem sa jednom posebnom prisegom. Jedan od ashaba Resulullah sallallahu alaihi sallam kaže dao sam prisegu Resulullahu Ella es'ele ahaden Allah da neću nikoga moliti osim Allah. Ni za šta nikoga neću pitati osim dragog Boga. I toliko su bili dosljedni u tom svom obećanju Rasulullah sallallahu alaihi sellem da se znalo desiti da mu spadne nešto s konja on na konju. Neće da pita čovjeka koji hoda da mu to doda, nego sjaše s konja da sam uzme. I zaista nije čudo što je ta generacija uspjela da uradi ono što su radili. Jer zamisli kada imaš jednog, dvojicu, petercu, pedesetercu takvi ljudi, toliko su jaki, najprije sami u sebi, a zatim u društvu i djelovanju u društvu, da nikoga mimo Allaha ne trebaju. Jedan od njih, da spomenemo primjer, Said ibn Amir, bio je namjesnik u Homsu, Sirija. Evo danas se dešava u Siriji da ovaj diktator i zločinac radi sa nevinim sirijskim narodom ono što radi baš u gradu koji je u današnjoj Siriji, u Homsu, bio je namjesnik. Kaže Hazreti Omer, ashab Rasulullah, provjeravao je Hazreti Omer kao prvi čovjek muslimanske države, provjeravao je namjesnik. Čak sam vam govorio da nikada nije htio da imenuje namjesnika koji sporo jedi. Prvo bi ga pozvao čovjeka prije nego što ga imenuje da vidi kako živi. I onda bi, hranu bi mu iznijeli gleda kako jedi. I ako sporo jede kaže neće ti biti. Što, jer kaže, ako tako mrljaviš kad jedeš, kako druge stvari radiš? Ne može vjernik sjed pa polako, pa polako, pa nikad završi. Hazreti Omer ima običaj da obiđe te ljude koje Resulullah odgojio. I onda dolazi u Hims pita, kaže šta prigovarate svom namjesniku? Ne ide njemu, nego ide džematu, ide muslimanima. Kaže, mašala, naš namjesnik je izvanredna osoba. I pobožan, i čestiti i pravedan, i nema nepotizma, nema čistko suza, ali četiri stvari mu zamira. Uvijek je iza ovoga ali problem. Kaže sve je dobro, ali. Onda kažeš Kaže prva stvar nikada nam ne izlazi iz kuće dok sunce dobro ne izađe. Iako sabah se klanju ima bakt, što nam ne izađe odmah. Drugo kaže, jedan dan u hefti nikako ga nema po noći nikome ne odgovara i s vremena na vrijeme kada sjedimo ovako zajedno vidiš nešto utoni u sva razmišljanja i gotovo da unesvijest padne. Kaže Hazreti Omer, kupne su ovo stvari. zovne Sejida, kaže, Sejide, šta je to? Ashab Resulullah. Kaže, što ujutru? Kaže, ti ne izađeš da poučavaš ljude. Ti si bio s Božim poslanikom. Trebaš ih poučati Kaže, Sejid, Hazreti Omere, ja i moja Hanuma niti imamo sluge, niti bilo koga da nam pomogne. Ja i ona zajedno mjesimo naš hljeb koji ćemo taj dan, ja, ona i naša djeca jeste Prvi čovjek grad. Kaže što? Dobro, u redu to. A što kaže? Desi se jedan dan i nikako ne odgovaraš. U sedam dana, u deset dana, u petnaest dana. Pa kaže, Omere, vidiš ovu odjeću koju imam na sebi. Kaže, ja Allaha mi druge nema. Pa čekam da se opere i ne mogu izaći bez odjeće kaže počele suze iz oka Hazreti Omera Kapat. Što ga uopšte pitao. Ne smije ni da ga pita što noćina odgovara. Kaže što se ide, kaže što naveče ne, nikome ne odgovara. Šijacija, gotov. Nema više. Sakšamom završena priča. Kaže Omere, poklonio sam im da, Moram pokloniti stvoritelju noć. Ja i moja poroca provodimo i barit. Jer ako im dadnem noć, propadem ja hiret. I kaže, a zašto te nekada nesvjestica uzme, kaže kada. I onda on reče, sjetim se. I to je pravilo zlatno. Nemojte biti od onih koji se stalno sjećaju oni koji su slabiji od njih. Uvijek se sjećate ljudi koji su bolji od nas. Jer kada se sjeća slabi, isto kao student, stalno gledaš, pa kaže, bilo nas je 15 na ispitu, 10 je palo. A neće kazati pet ih je prošlo. Jel tako? Šta daješ samom sebi opravdanje? Ne, reći mašala pet je prošlo, što ja ne bi bio šest? Uvijek se treba sjećati. Pa zato nam je gospodar i poslao poslanike da se njih salavatom i salamom sjećamo. Zato nam je gospodar dao čestite ljude, halife muslimana, četvercu njih i deset kojima je obećan džennet. Zašto? Da bi imali jedan lijep model prema kojem možemo ići. Kaže Sejid sjetim se šta su uradili mušrici sa Hubejbom u Mekke. I onda se Hazreti Omer sjeti šta je. Ufatili su toga shaba, mnogobožci u Mekke i razapjeli ga. I gađali ga strijelama. I to je onaj ashab kojeg je Ebu Sufjan pitao da li bi sada volio da je Muhammed na tvome mjestu? Kaže Hazreti Hubejb, tako mi Allaha, kad bi cijena moga života bila da Muhameda koliko trnu vodi, ja Allaha mi bi glavu dao nek Muhameda trne Ne ubode. Toga se ja sjećam. Odgojen i koga se sjeća, koga gleda, prema kome ide. Ide prema tom modelu. Ide prema tom uzoru. Kaže Ebu Sufjan koji tada nije bio musliman, Kaže, mara eitu ahadan, yuhibbu ahadan nisam vidio nikoga da voli nekoga. Ke hubbi ashabi Muhammedin Muhammeda. Kako ashabi Muhammeda voli, sallallahu alaihi wasallam, kako voli Muhammed. To je taj, taj osjećaj. I nije samo, nisu samo prvi ljudi u muslimanskom društvu bili takvi. Čak se prenosi isto od Hazreti Omera, prije nego što pročitamo ovaj hadis, da je naišao pored jedne kuće, a majka i kćerka razgovaraju i kaže podigli se glasovi. Kaže majka kćerci, kaže kćeri, kaže dospi malo vodi u ovo mlijeko da se više proda. Kaže ne kaže Omer. Kaže djevojka, majka, majko draga, kaže vidi gospodar Omerov ako ne Omer. Kaže stradan je Omer poslao svoga sina da zaprosi tu djevojku. Jedan stav u životu mijenja život. Na samom početku, kao što smo uobičajili, da proučimo Fatihu i da se sjetimo od ovom nama Buharići u hadijsku zbirku čitam. mi lajem fatih. Četrdeset devet poglavlje babu iza adhala i vahuma tahiratan. Poglavlje kada osoba obuče svoje mestve na noge koje su bile čiste. Haddesana Ebu Nuaym, prenio nam Ebu Nuaym, kala haddesana Zakarija, an Amir od Zakarijaha, od Amira, an Urve Trni od Urve sina Mugirinog, an Ebihi, od njegovog oca Hazreti Mugire, kale kuntu ma an nebiji sallallahu alaihi wasallam fi sefar. Kaže, bio sam sa vjerovjesnikom sallallahu alaihi sallam na jednom putovanju. Fa ahvejtu li enza'a hufeji. Pa sam ja požurio da pohizmetim Rasulullah da mu skinem ja mjesta Kaže meni Rasulullah, fa kala da'huma, ostavi mi mesta, fa inni tuhuma tahiratein, jer sam zaista obukao mesta dok su mu noge bile čiste, odnosno dok sam imao obdest. Fa mesaha pa je Boži poslanik, sallallahu alaihi potrao, potrao po, po mestama. Mi smo i prošli put govorili kolika je blagodat gospodara što nam je dao lahku vjeru vjeru koju možemo živjeti u našim životima. Vjeru koja nije teška. Do te mjere su pravnici nama razradili u svojim knjigama da ako čovjek ne može klanjati stojeći, onda klanja sjedeći. Ako ne može sjedeći, onda klanja ležeći. Ako ne može čak nikako pokrijetom ležeći, onda i šaretom klanja. Inna hada dine yusr. Zaista je ova vjera lahka. ahadun I niko neće pretjerivati u vjeri da ga vjera neće neće savladati. Dozvolite samo tri, četiri stvari vezano za ovaj hadis. Prva stvar je nešto što vi znate, a to je da je uvjet valjanosti mestvi, znači da bi mogli potrati po mestvama, jeste da smo ih obukli nakon što uzmemo abdest. I nedavno me jedna osoba pita, kaže, one, vi znate nekada se desi jesen je zima, da čovjek putuje u kožnim cipalama koje pokrivaju članke koji su mesta može i njih koristiti kao mjesta. I hadis je u Ebu Davudovom sunenu da je Rasulullah s.a.v. rekao salu fini alikum, klanjajte u svojoj obući. Naravno, ne msti se u džami, da ne bi ne upala da uđe u džamiju. Onaj, ima. Dakle, kad ste negdje u prirodi, kad, znači nema srčalje, nije prostrto, prostriješ sebi gdje stavljaš koljena i gdje ćeš do obaviti, možeš klanjati u, svojim, u svojoj obući. Pogotovo kad je čovjek na izletu ili kad je tako. Međutim, ono što je, što je bitno jeste da znamo da kada uzmiješ abdest, ako hoćeš da koristiš mjesta, trebaš obući mjesta dok si pod abdestom. Dakle, kad... Druga stvar, e, ovo, ovo je jedan detalj koji je onako lijep. Onaj, I to je ljepota fikha islamskog prava, kaže, većina uleme je stava. Kada abdestiš, a zna se to ste u abdestanama pa ćete primijeti u zim. Kaže, opere jednu nogu i onda obuče tu mjesto. Pa onda opere drugu nogu i obuče drugu mjesto mm. Kaže većina u Leme nije, ne može mes, uzmat po mestvama. Morao je prvo oprat obje noge da upotpuni svoj abdest. Jer u trenutku kad je on u obuku nije imao abdest. razumijete? Jer je Resulullah s.a.v. nam rekao, kaže, zaista sam ih obuku na kad sam imao abdest. Dobro, kad si oprao desnu nogu, imaš li abdest? Nemaš da ne opereš lijevu nogu. To je jedna mala finesa koja govori koliko je ulema i uvijek je dobro. I to zapamtite kao pravilo, uvijek je dobro izaći iz sporenja među ulemom. Ima manji broj leme koji kaže da se može to uraditi, međutim većina smatra zašto? Zato što ovaj hadis je ja. Kaže Resulullah s.a.v. Ostavi mi mjesto Zaista sam ih obuko kad su noge bile čiste, odnosno kad sam imao i abdest jeste. Dobro. Treća stvar koju sam planirao da kažem vezano za, za mesh jeste nešto što se vrlo lako može desiti da čovjek preleti. Ovo je i ljepota fika razumijevanja vjere. Gledam, evo sad dolazeći na halku, razmišljam koliko ima subhanallah ljudi da jednom mjesečno uzme ovako da ima jedno predavanje ili jedno druženje gdje će neki propise upoznati. Evo, ne, ne znam, dvije, tri korisne stvari. Da. Vrlo je bitno, nemojte dozvoliti sami sebi. Otići gdje god hoćeš. Ne moraš doći ovdje. Otiđi kod šeha nekog, otiđi kod defendije nekoga, otiđi saslušaj. Otiđi, jačaj svoj identitet, jačaj svoju vjeru. Nemojte dozvoliti, mi svaki dan tri puta jedemo. 30 dana u mjesecu, to je 90 puta ćemo jesti. Pa zar ne priliči jednom da dođemo, da naučimo šta je halal, šta je haram jesti? Da znaš, ovo je halal, ovo je haram. Mesh se ne odnosi se odnosi na abdest, a ne na gusu. Molim vas, mesh nema veze sa gusulom. Ako je čovjek nečist, muškarac ili žena, obaveza mu je da da se u cijelosti okupa. Sljedeći hadis jeste babu men lem je voda min lahmi šat vasavik. Poglavlje, onaj ko se nije abdestio nakon jedinja mesa i hrane koja se zove sevik. Pojasnit ćemo o čemu se radi. وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم je حضرت أبو بكر عمر Omer i نيسو نيسو jeli i nisu, nisu se abdestili. To je 207. hadis. Hadesena Abdullah ibn Jusuf, prenio nam je Abdullah sin Jusuf, od Hazreti Malika imama stanovnika Medine, an Zaid ibn Aslam, od Zaida sina Eslemovog, an Ata ibn Jesara, an Abdullah ibn Abbas. Od Ata ibn Jesara, od Abdullah ibn Abbas, enne Rasulallahi sallallahu alaihi sallam, ekele ketife šatin thumme salla je voda. Da je Boži poslanik jeo plečku ovce, zatim je klanjao, a nije uzeo abdest. Sada interesujem ovi koji nisu završili medresu i ovi koji ne idu na fakultet islamskih nauka. Kakve veze ovo ima jeo ovcu, koliko mi jedemo i, i čevape i teletinu i ovo i ono i na Kakve veze ovaj hadis ima Ovako kad ga pročitate. Ima li neko da slučajno da je čitao negdje? Bujrum? Aha, bravo. Bravo. Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam te voda u mimma meseti Kaže Boži poslanik abdestite nakon što pojedete od onoga što je vatra pržla. Međutim, ta hadis je dorogiran. Drugim hadisom Resulullah upravo ovim, da je jeo onoga što je pržla vatra, ne samo on, nego i Ebu Bekir i Omer i Osman, radijallahu anhum, i da su oni ostavili ovaj prvi hadis. I ovo je vrlo bitno u razumijevanju, u razumijevanju vjere. Često ljudi dođu i tumače hadise Rasulullaha, a jedan od prvih uvjeta za pravilno razumijevanje hadisa jeste da znamo derogirajuće i derogirane hadise. Dva primjera na brzinu, samo da, da se ne zaustavljamo tu puno. Jer to je, taj, to je ovaj hadis. Ovaj hadis je derogirao hadis abdestite nakon što jedete od onoga što je, što je pržila vata. i poslanik sallallahu alejhi ve kaže: "Kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur ala fazuruha." Kaže zaista sam vam zabranjivao da posjećujete kaburove. A sada ih posjećujete. Kaže Božji poslanik sallallahu alejhi dakle ranije je zabranjivao zašto? Zato što se zato vezuju neke loše stvari, poput naricanja, poput toga. Čak, evo drugi primjer, vrlo kratko. Kaže jedna od sahabiki, Resulu Munijena ili Nuhina, e, odračani smo, zabranjivano nam je anitiba ili dženaiz, da slijedimo mi žene da idemo za u alemiju šedda dalina, ali nisu bili strogi pustili nas. razumije Ako ne poznaješ kontekst, a onda vidiš druge hadise gdje Resulullah s.a.v. zabranjuje naricanje za umrli. Naravno, to je nešto što Boži poslanik zabranjuje. I to je zabranjen Međutim, evo, dozvoljeno je bilo ženama u vrijeme Resulullah s.a.v. da izađe i ona za dženazu. Da prouči dovu za to koji je preselio. Jer kaže, nije niko gledao, mi bi izašle ako nijedna ne nariče ili nema. I zbog toga imate na hadis da je Boži poslanik sallallahu alaihi naišao pored žene koja je plakala. Kaže joj Boži poslanik da se strpi. Kaže ona Božijem poslaniku, ne znaš ti šta je mene zadeslo, sina izgubilo. Zatim kad je Boži poslanik prošao, ona je toliko bila opterećena sobom i svojim stanjem da nije vidjela da je to Boži poslanik. Poslije je došla kod Boži poslanika i pitala ga, Boži poslaniće, nisam znala da si ti. I tada je Boži poslanik rekao onaj poznati hadis, a sobru inda sodmetil ula, zaista je strpljenje kod prvog udarca. Kako se ponašaš u trenutku prvog udarca, to si ti. Imam jednog ahbaba da mola dragi dani svako dobro. Kad je ovaj mu se razbolilo i ako Bog da večeras ćemo pručiti to za jednu curcu isto jedna od džematlik je skrenula pažnju da se treba opersa 12 godina pa je bolest Kad mu je dijete obolilo, kaže ništa mi nije bilo draže nego što sam u tim trenucima krajnju odanost gospodaru imao. Prvo zadovoljstvo njegovim određenjem. Dijete bolesno bolest. Ta operacija, to ovo, to. Ali Allah je dao, gledajte, subhanallah, nekad Allah i majku i oca i dijete uvede preko tog djeteta u džennet. Kaže, prvi, prvi namaz koji je moj punac u životu klanio. Naoružao sam se. Ovaj, prvi namaz koji, kaže, moj punac u životu nije ovaj došao na namaz. Nisu u životu ono kupo ko što mi kupamo za džumu. Kaže, prvi namaz koji je u životu klanio jeste kad je mali sin, moj Mohamed, preselio, kaže, dedo se okupo i došao stao na prvi svoj namaz. Vrlo bitna stvar. Mi ne znamo ono što nas zadesi od dobra i od lošega, vrlo bitno je, evo, ovo su samo dva primjera. Vrlo je bitno, kada čitate hadis Rasulullah s.a.v. Pročitajte komentar, posavjetujte se, pošaljite upit nekome od ulemije, rec, pročitao sam ili pročitala sam ovaj hadis, na što on ukazuje, da li ga mogu razumijevati na pravi način. I vrlo, vrlo često znam mnoge alime koji su doživjeli da ih ljudi opterećeni ideologijom odbace samo zato što su rekli nešto što ne odgovara njima jedan veliki muhadis, znate kad su ga počeli odbacivati? Kad je rekao da je adet žena sahabijki bilo da iznose hranu pred svoje goste. Jer je on istraživajući hadise Resulullah vidio da su hanume u ta doba i do kraja, do preseljenja Resulullah znale iznijet hranu i iznijet pred musafir. Odjednom ne odgovara neko. Čitajte hadise Resulullah sallallahu A neopterećeno svojim predrasudama, neopterećeno mojom sredinom bosanskom, Neću ja reći da ono što je halal, haram da je halal, zato što ste to u Bosni radi. Ne može, haram i gotovo, završena priča. Ali čitajte hadise Rasulullah neopterećeni sobom. Znalo mi se desiti vallaj, do nekih doba me čovjek i od tada sam uzeo princip. Sjećate se tri principa koji bi vas zamolio, držite ih se, Allah će nas počast preko tih principa. Prvo je volite umet Muhammeda sallallahu Drugo, poštujte privatno svakoga, nemoj ulaz u lične stvari. I treće, nemoj ulaz u razilaženja među mezhebima, nemoj, poješćete to. Poješće ti vrijeme i bereket i sve. Znao, do dva, do tri mi vodimo dijalog o nekim pitanjima prije 10-15 godina dok sam, dok sam mislio da se može nešto tako promijeniti i na kraju čovjek kaže, jeste, on meni hadis ima u Buhari, ja mu dadim hadis u Buhari muslim. On ima hadis ovdje, ja mu dadim u Buhari muslim. Na kraju kaže čovjek, jeste. Dođe na saba da zajedno kanjamo, nije baš tako. I onda sam rekao, ne, energije koliko sam potrošio, pa bolje je bilo da sam uzeo klanjat onaj noćni namaz, ili klanjat, ili učit Kur'an, ili pročitat neku knjigu, ili na vrijeme lek spavat, postati pa na sabah, da mi sabah ne prođe. Čuvajte se toga. Vrlo bitno u razumijevanju hadisa Rasulullah jeste ovo. Ovako kako ovaj momak nama lijepo rekao što pokazuje da čita. Bio je hadis koji je zabranjivao da se nama zobavi s abdestom nakon što si jeo ono što je vatra pekla. Morao si abdest, jedeš prženu hranu koja je na vatri direktno pržena, mora se osoba abdest. Međutim, taj hadis je šta? Derogiran. Derogiran hadisom koji je u Buhari. I zbog toga je vrlo bitno zapoznavanje vjere upravo samo da pročitamo ovaj, pošto u istom poglavlju 208. hadis, kaže Hadesana Jahja ibn Bukeir, od Hazreti Jahja ibn Bukeira, Hadesana Lejs an Uqail, od Lejsa od Uqaila an ibn Shihab od ibn Šihaba, Kala ahberani Džafer ibn Amr ibn Umeje enne abahu ahberahu. Od Džafera, sina Amrovog ibn Umeje, od njegovoga babi, od Amr ibn Umeje, koji je ashab Rasulullah ennehu ra'a Rasulullah da je vidio Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam, jahtezu min ketifi kako uzima nožem sjeće od, od, od, od dio ovaj mesa koje, koje je prženo feduje ile sala pa su ga pozvali da namaz obavi elka sekin pa je onaj nož kojim je sjekao to meso kaže samo odložio ta u alem je i Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam je klanjao namaz i nije se i nije se abdestio dakle oba ova hadisa jedan i drugi nam govore o propisu i vrlo je bitno. Stalno vam ponavljam. Nema opravdanja za neznanje. Ako si među muslimanima, ako imaš priliku uzijeti knjigu pitat alima. Drugo je da si negdje daleko od muslimana, daleko od ulemi Nemaš opravdanja za neznanje. Nemaš opravdanja. Vi znate hadis Resulullaha koji stalno ponavljam kada su došli oni ashabi i rekli Boži poslaniće među nama je bio jedan koji je imao ranu na glavi bili smo na putu i on je ustao džunup. Rekao nam je, džunup sam, moram li se okupati? Boži poslanik sallallahu alaihi sallam pita šta ste mu kazali? Rekli smo da mora. Šta se desilo? On se okupao, otvorio je tu ranu na glavi, razbolio se i preselio je. Šta je Boži poslanik sallallahu alaihi sallam rekao njima? Pazite, uvijek prije dove mi ovdje učimo arsalnake nake illa رَحْمَةً alamin. Muhammede, mi smo te poslali kao milost svim svjetovima. I to je činjenica. ali Boži poslanik im je rekao pateluhu patelehumullah. Ubili su ga, Allah njih ubio. Šta je njih ubilo? Ne znam. <clears throat> kaže, dovoljno mi je bilo, kaže Boži poslanik, da je dva put udario od, od poda, odnosno da, od, od pijesak, da je uzo, da je Vrlo je bitno u životu vjernika i vjernice Nemojte, samo analizirajte svoje živote. Gledajte one koji su bolji od vas. Nemojte da prođe hefta. Alhamdulillah, Allah dragi dao. Na jednom mjestu mi se nije dopalo. Čuo sam nešto što meni ne odgovara. Otiđi na drugo mjesto. Ali nemoj prekinuti. Tražiti znanje. Jer Allah dragi ti neće uskratiti. Ako tražiš iskreno znanje, neće ti uskratiti istinu. Da će da na kraju se tvoje srce smiri i kažeš vidi ovo je zaista tako. Ali traži. Traži gdje god želiš, gdje god ima ljudi koji govore o vjeri, otiđi. Otiđi, poslušaj. Imamo obavezu da to bude jedan proces u našem životu koji se nikada neće završiti. Samo da vam kažem, Hazreti Omer na, samom preseljenju uboga je Perzijanac u leđa i kaže, dali su mu malo mlijeka, vidjeli su da mlijeko ulazi na usta, izlazi na stomak. Znali su u to doba da da mu medicina tog vremena ne može pomoći. Položili su ga, kaže Hazreti Omer, sinu Abdullahu, u čijem je krilu bio, kaže, stavi Abdullah babinu glavu u prašinu. Ne bil se Allah, rube rabu Omer, jerham Omer. Ne bili gospodar Omerov se smilovo Omer. I tako leži proboden. Vidi mladića čija se odjeća vuči iza njega kaže mu mladiću, Allah vam dragu treba da preseli. Ali hoće da dadne zekat, da očisti svoje znanje. Kaže Hazreti Omer, mladić, podigni odjeću. Kaže, čišće ti je, kaže, za odjeću i bolje za srce tvoje. Jer se to radi iz oholosti. Pred preseljenje ne dozvoljava da mu prođe ta prilika da kaže, debolan, drži do sebi. Malo tu odjeću, nemoj da je vučiš. Podigni jer ti je to čišće za odjeću i bolje za srce. Do preseljenja. Molim vas, taj proces, ako nemamo u svom životu, da tražimo znanje, vrlo je upitno da li ćemo uspjeti se iznijeti sa svim izazovima. Jer dođe trenutak da nas ljudi pitaju, dođe trenutak da odlučujemo, dođe trenutak da mi svojim potpisom učinimo nešto što je možda velika šteta za umet Muhammeda sallallahu alaihi Ako nemamo znanja, postaneš, pitaš se nešto u upravnom odboru o ekonomskim pitanjima. Ako nemam znanja o ekonomskim pitanjima, sad pa sad mi dođu ljudi zloupotrijebe moj potpis, jel tako? U najmanju ruku, kada učim, stičem znanje o halalu i haramu. Učim da je princip u islamu šura, jel tako? Pa zovnim trojicu koji studiraju ekonomiju, kažem, evo trebamo ovo potpisati. I šta vi kažete? Pa mi onda dvojica kažu boj A treći kaže pa možda da, možda ne. Ja moram uraditi kako mi kažu dvojica. Jer su oni stručnjaci, nisam ja. Zaista nastojte. Molim vas, braćo i sestre. Nebitno gdje. Ja bih bio zadovoljan da ovdje dođu dva insana. Da mi dođe Abab jedan iz Njemačke i Abab jedan sratnik. Ja bih opet održao predavanje i za njega bi se pripremio. Ali nemojte vi sami sebi uskratiti to da tražite znanje. Allah, dragi, nas je počasti da živimo u muslimanskoj čaši. Gdje ima i džamija, gdje ima i tekija, gdje ima i halki, gdje ima i predavanja. Od kralja fahdadu. Idite, slušajte, razgovarajte, razmišljajte. I nemojte dozvoliti da princip ljubavi prema umetu Muhammeda sallallahu ikada bude kod vas pogažen. Jer zašto? Onda ćete imati predrasud. A najgora vrsta suda je predrasud. Na kraju zaboraviš što imaš. Mrziš, a ne znaš zašto mrziš. I voliš, a ne znaš zašto voliš. Ja molim gospodara da nam otvori oči naše i srca naša za istinu i da nas počasti da budemo od onih koji stalno traže znanje. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على أشرف خلقه وخاتم أنبيائه ورسله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Gospodar naš počast nas, nemoj nas poniziti. Gospodar naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, molimo te da ostvariš naše želje koje su tvoje zadovoljstvo. Amen. Gospodar naš, počasti naše studente uspjehom na ispitima. Amen. Gospodar naš, počasti nas svakim dobrom zaštiti nas od svakoga zla. Amen. Gospodar naš, zaštiti nas od oholosti i neznanja. Gospodar naš, zaštiti nas od sržbe i zavisti. Gospodar naš, počasti nas da budemo od onih koji su tebi stalno odani. Molimo te gospodar najvećim imenom kojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. Gospodar naš zaštiti nas od vatri svakog djela koje približava vatri. Gospodar naš otvori naša srca za istinu i naše umove za istinu. Gospodar naš molimo te da tražimo znanje i da tebi iskreni u tome budi. Gospodar naš molimo te da nas proživiš u društvu svoga miljenika Muhameda sallallahu alaihi zaštiti naše srca od oholosti, zaštiti naše oči od izdaje, zaštiti naše ruke od svake vrste harama. Gospodar, nas miluj se nama, roditeljima, našima, braći i sestrama. Gospodar naš podaj lijeka umetu Muhammeda. Gospodar naš izliječi bolesne od umeta Muhammeda. Gospodar naš pomozi slabije od umeta Muhammeda. Gospodar nas zaštiti nedužne od umeta Muhammeda. Gospodar naš molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš da stalno učimo dovu za umet Muhammeda. Gospodar naš izliječi bolesne umeta Muhammed. Gospodar naš počasti nas da mi njih posjetimo. Gospodar naš počasti nas da mezarja da posjetimo. Gospodar naš molimo te najvećim imenom tvojim da se smiluješ umetu Muhammed. Gospodar naš pomozi umet Muhammed. Gospodar naš obskrbi umet Muhammed. Subhana rabbika rabbil izzati amma Alhamdulillahi alamin. al Samo dva obavještenja